Joey, Joey Chai, Joey, Joey, Joey Chai, Joey, ah, Joey Chai, Joey, Joey. Agur agur eh, entzure laborari eta laborantzaz interesatiak diren guzier gaurkoan aitzurta joan oren batez emankizun eh, berezia eztabaida saldia eginen dugu gaurko laborantzaz aizanen gira janguretaz eta kezketaz eta hortako gurekin eh, mainaren inguruan gomita bereziak ditugu lehenik telefonaren beste puntan etiketarik gabeko laboraria Carmen Ejandonea egunon? Egunon aski kontent eh, uh, zurekin izaitia eta gure gure bizi, e, egun guzikoz biziz uh, eh, mintzatziaz gaur. Ikusiko dugu elgarrikin zer akustia ematen dugun. Mainaren itzulia egiten eh, dugu. E, Laura, irigarai, elebeko laboraria egunon zuri? Bai egunon. Zure parian Patrik Etxe garai FDSoako laboraria egunon zuri ere? Egunon. Eta ene onduan Tomas Ergi, bleko langilea eta zibam xareko ordezkaria ere gaur egun egunon? Egin hona, moro egin. Eta, ene ondoan, ere, laguntzeko Jose Luis Aizpuru egunon zuri. Egunon. Hala, azken uh, eh, berrikin eh, has gaitezen, eh? Gabriel eh, Atal lehen ministroak lau eun milioi euro iragaji ditu bar da, egun taberoita milioi laborarien fiskalitatearen zat, legearen barne zahiko dela elikadura buru jabetza, banatzaile handien kontrol zohotzagoa ere aipatua izan da, egalim legearen aplikazio hertsiago bat, erne baitu, eh? laborari gutiengo bat ukan dezaten beren moskinen gatik, eta ekofito plana ere, eh? pestiziden baliatzearen apaltzearen plana, hori ere pausan emanen duela gobernuak, hori guzia besteak beste, az dezagun eh, itzulia, Patrik, etxegara jesu, eh, ardi hazlea zira, behizun baitzu ere batuzu, eh, FDZoako ordezkaria, blokatzeak gelditzeko deia egindu FNsoak parisetik barda, baina lere goizuntan zonbait ekintza egin dituzi azparnen eta bai honan, neuhi horiek, aski dira zuretzat? Bon, gelditu gira pausa bat egiten du gure eta moimenduan. Eta ez du nahi de, gelditzen gila, goizuntan ere azpanen eta bai honan ginen, mahasinetan, bon, blokaja horiek eh, gelditia ditu menmentuan. Gero, uh, aniz gauza errandute dute ministroek, ba, lau ministro bazien, lau ministro mintzatu dira, uh, aniz aipatu duzte, bena behar da, seheki soin zer, uh, zer ginen den gure etxaldetat, bon, uh, ordean, ta guk Konpritu duna, guai, mementuan, ben, uh, ondoko egunetan, ministruekin beno gehiago behar duela mintzatu prefetarekin, eta gure departamentoko arrangurak, uh, sustut, uh, prefetarekin behar dituela ben, sigitu, eta e, eh, anuntzatu gauza hori denak behar du sehekisoin zer, zer denguetako susengik. Laura irigarai, zuk eh, behiak badituzu, parte hartu zinuen, eh? lebek antolatu zuenekin zan baionako portuan, gobernuak iragarri dituen neugietaz, zer diozu, aski idea? Aski denetz eh, ez dut uste. E, domaia dena da ikusi dugu jendea initz ateratzen kajikan, jendea atera da bere txaldetik ez da egez izan, batzu luzaz, batzu egun bat, altzuten bezala. Eta denek erraiten zutena, denek galdegiten zutena zen bizisari bat. Eta hor, atera diren punduetan ez dugu ikusten uh, eh, bizisaririk susenki, eh, eta hortan iduritzen zaut eh, ez dutela erantzun uh, orain gozbeden, baina hor ez dutela erantzun jendeak nahi zuenari. Carmen Ejandonia, miagitzen ekintza batean parte hartu zinuen, ber galdera zuretako, nola hartzen dituzu neugi horiek? Bon, orduan, uh, biztan denaz, ene bilaborariekin uh, akorniz, baina bonenetako gauza konkretuak beharko dira hazi, ebistan eh, denaz lehen gauzak, eta gero laborariak ez dituzte hitzak bakarrik nahiko, eh? Uh, diru puska bat anunziatua, ez dakit aldetara denak joen diran, baina nik asteko kabalan dituzten entzat, oai, eh, emaxe uh, horrek malura handiak egin ditu, gure eskualdeetan uh, baizik, Ta bi gauza enetzat, eh, behar lizkatenak uh, eh, agerrazi istripu hortan, eh, orduan, eh, bakit ba, uh, <laughs> prefeta buruz gaindiela zenbaitzuk eta agian ba, Baina, um, badi deklaratu dituztenak beren kasuak, gastuak hartuak eta izain omen dira. Baina, bertzea honitzek ez dute fitxik erran, izialdurarekin, eta ere beharko ekendak hori beharko da horroitu, zertaz eh, gauza bera betzenaz gertatuko da, uh, eh, idortza denek sofritu dugu eta parte batek ukan dugu laguntza eta bertze batzuk ez. Orduan, elitake erten duz, er, konkretuki espalide ematen behar den bezala papeletan, uh, eh, berritze gira gauza bera atzen baitzu dute eta bertze batzuk fitxik. Hoi hor, hortaten nuke nahi. Eta gero bertze gauz bat, ez dakit, uh, eh, hartuak izan dira, baina geruak emanen ikusterat, baina eritasun horrek arrastuak gelditzen dira, edo pasarte hasteko baten ondotik, gero zepastuko da, guai izain da launtzar zerbait, edo eritasun hori uh, eh, izendatua izain da, bertze urtetan, edo nola pastuko da. Hortako momentuan hasteko egokina izikusteko zeheldudan bertze unuetan. Eh, bon, bukatzen dugu lehen itzulia eta gero sartuko gira ez da bai da. Tomas eh, Ergi, biharko lujaren elkarteko langilea zira. Bagdako neugiek, laborantzari ze norabide maiten dakote zure ustez? Bo, ez, ez duzu aiza hori uh, gaiza hantz bat dutzu hor unahasik, eta hor eh, guk ez, giz, ginizun intxarupen handik, eh. hor uh, mugimentia abiatu duzu ebai uh, paizen bezik, opozizio batekin, laboantza eta ungu giuaen arteko opozizioen uh, aintzinin emaiteko, eta guk erraiten izugu ez dela hor bate, bate problema da lan, lana untsa pakatuk izan dadin, eta biologikoan ebai, uh, eh, azpimaratu dizugu, be, biologikoan ebai, badela krisia bat, krisia tipi bat, eta um, mm, laboai eh, urratxandiak egiten tie ingu, ingu buz, eta ez tiela bate pakatuk eh, zerbitzu berri horiek eh, betetzen die eta ez dira bat epakatuk eta ordin hor jagarkik eh, eh, izan dien gaizak, gaizak guti, biologikoa ipatzeko beziki, uh, atalek uh, dizu berro gait hamar milio euro, horla edu iduzu hanitz dela, mena gu kalkulatu dizu gu egiten dira sortzie un euro uh, etxaldeka, ez duzu horrekin zerbait konpontuko. Aldunitz, eh, Zurganat Patrik, eh, txegarrai, ostionen nahi zinuen eh, zerbait gehitu? Carmenek eh, emasio eritasun hori aipatu du. Bon, lehenik, uh, eh, zendako eh, moimendu hori ere ben azken uh, asteotan. Bon, zer nahi xaz, ez da mina aspaldikoa da, badu hai, uh, bentuaz hoita marrote, nekeziak edota iol gure txaldetan, uh, robenuaik ez da, uh, normak beti edota nekezo, uh, paka uziz beti edota gehiogaldeiten daukute, eta gero, ben azken urteotan, ben, bon, aipatzen dute Ukrainiako gerla, bon, ez dakit estakodua denez, zer nahi ez du deuse harriñatu, gure gostu guziak denak emendatu ira azkar, eben azken urteotan. Izan da 2008-biko idortia, e, horrek anizmakur egin du sustut e, gure eskualdean, gero jaz 2008a iruan eben zen, eben uh, umitasuna, eran bera, eta, bon, ordean, jendia kesu zen, biziki kesu zen, Gero dinda uh, ah, handien eritasun berri hori, emaso, eta aitzina, ono uh, ah, trufaen hori jo, ah, pakeko laguntzak, hunkitzen dituna aspaldiko urtetan eta beharrezkoak, eben ez duzteten horian ere paatzen. Hordian, eben jendia kesatu da, azkarki kesatu, eta gure galdetan, eh, bon, uh, baziren aniz galdetza, bon, pakan horien... Patzia, bai, marxuain hamosta errandu, ono erramalu otxelein hamosta, anitzek gehien haintxu dena hunkia hute, hendako gauza gutiz, zometzuk argunguti ongi haute, bat dira hone batez duten agunkiak, nahori sosuri eben, uh, ba, eh, normalki uh, deia batia behartzuten eh, hori edenek. Gero eta jene jari buruz hori uh, deia hien hastean eben mendiak, bon, gauza ona, eta gio emaso eritasun hori buruz, hien hastean deia nontzagin nazituen, behiak hilatzi eta kondutan hartuko zuztela, eta gero maixal eta uh, hartuko zuztela. Atzoko uh, eh, behietan, pundu bat hartia izain da, gure etxaldetan, uh, etxalde, aniz etxaldetan uh, ondorioak, editasun horrek ondorioak utziko ditu, aniz behi badira antzu, behiak ilortia dienak, badira behiak esnei gabe, badira atxitipiak, eta horiek erten direle eh, perten direkt, biziki eketa gauza horien sifratzia, baina eh, bada sos uh, bat, behoita hamar milion euro, sei departamenduren dako, egan nahi du hemen, gaindi zuliotan gira hunkitiak, hiru milata zazpiehun uh, etxalde badira emaso horrekin, behi sailian hukitiak, erdiak gure departamentean dira, eta orai, bon, hori bai, hori da behar da negoziatu prefetarekin, baina bada envelopa bat edera, eben uh, negoziatia dena, hitzemana dutena, normalgi gure etxalden dako, eta hori beharrezko da. Laura, irik nahi, zukere batuzu behiak, eh? eta elebeke zuen duela hilabete bat eh, diru laguntzak zirela nahikoak bortxaz, ala azken neuhi horiekin, eh, askidea. Eman saioari buruz, bai, eh, ordean duela hilabete bat edo adera zuten eh, plan bat, beraz laguntzeko, erabaki zuten euneko larogoia laguntzea fresak estaltzeko, hor pixkat gooratu dute, baina, eh, bon, ez dakit nolaz pasa diren kalkulo horietat, baina nik nahi nuena azpimahatu da gauzek behutela fitein, zenta badu hor ez, ez da dirurik etxaldetan, eta fresak patia dituzte fakturak dina dira, eta horrein badituzte ondorioak. Eta ondorioak e, eh, Patrik ekeran dira, baina e, fresak ekartzen dituzte gero egunerokoan behi bat hainitz mehatzen bada, behiz din behar du onerat, denak kostuak dira. Eta hor, eh, azken urteak ikusiz, nola pasa diren deia behiz urtea zirela dirutzak etxaldeetan, eta hor, paka ez zute ongi hor daintzen, bon, falta da, eta eh, behaz horiek denak behar dute goiz din, eta erten zuena martxoain amosteko eh, izasen parte horiek eta eh, falta eskasak dira etxaldeetan, eta behaz horretan da jasangaitza egoera, egoera txartzen da, eta uste jendea hoja atera dela, da bai baigira puntu ezin jasan baterat, eta eta denek nahi dute beren lana, nahi dugu gure laneaz bizi, Hor, hartu gira, biziki fragilak girela edustuki sistema hori primekilan eta ebe, biziki fragilak gira noiz eroriko diren eta segertatuko den etzena pentsatzea eta horrek du jendea pentsatzen dut uh, eh, kesarazi, e, eh, ara, fragilak gira, ez dugu dirudik eta behar dugu lanian hartzeko eta gure lanaz bizitzeko. Beraz, hortan da nik uste jendeen Eh, bizisari galde hori, da oraino hartzen gira primak diren bezala atxikitzen gituzte, baina laboraria bizi, eh, lan egiten du, hortaz bizitzeko produkzioniaz bizitzeko, eta hortara joan nahi dugu orain. Hala, ipatok eh, izan, zira, izan dira diru laguntzak, eh, paka, Europaren gaia, eh, Carmen eh, Jandonea, ez dakit zuretako, pakaren aldetik, zerbait aldatzekoa da Europa mailan? Ba, pakaren aldetik, biztan dena, zakorniz, eh? bilaborariekin, zertaz, aurten pastu dena feroi, ez ez da, ahalkeman gari da, zertaz, biztanda badie laborantza etxeak eh, gauzak eta sainatzen direnak uh, eh, urtiak pasa eta bon, badira eh, gaztiak instalatzen edo uh, burasuak joaiten ben zaharpa garturik, baina ez da olako sainamenduik urte guziz gauza beraiten egira, izan hilaite eh, untan deklatzen ditugu gure ardiak, edo gure behiak, edo nahi duzun gauza, eta ze, am, ameka hilabaiten buruan, ez dakit zte oindo kontuak itzen, ez dakit, akontak beden hasi ematen, leno ematen zuzten, irualdiz aldiz urtean, aurten zetako, aurten edo, betitik zetako ez dute eh, diru puska bat beden ematen akonta, eta gero askituzte urte ondarian kontuak susentzia eta fini, zetako beti laborariak behute gubernuain bankuan jazari, ez, ez da normal, ez da normal. Izan martxoen amabortza edo nahi duzun bezala, ez da normal. Gure sosa da, maluruz da erratia, maluruz da erratia, eh? Ta, nik, nien naiz mintzatuko primetaz, eh? neetako ez dire primak, eh? neetako da soja, gue soja emateko, eh? zertaz, gue eh, gauzak, paatzen baluzte, behar den bezala, eta jendeak, ez tie huartzen, eh, jendeak, eh? guri zenbat gustatzen zaizkun gauzak, baina behar den bezala, behar balimatizke paatu gauzak, jakizu, eh, sainatuko lieskela aferak, eta ez ginuke, ez primik eta fitxi fitxibiarrik, baina ez da posible gaurko egunean. Orduan, enetako paka horrek ez dakit sainatu behar din, e, en, e, eniz, e, eniz gubernuante, naiz Europan, baina agalan horrek behar du sainatu. Eta hoi siur, eh, siurtamena, ez, ez dut gaur ezautzen, eh, langile batere, ere, eh, langile bat ere, bere hilabate saria, ameka hilabatez, amabi hilabatez, haintxo eguneko lauet, laueten hau sortzi, al, apeprez alabaita frantzian, uh, eh, ditakela begira pagalana izateko, eh? ez da normal. Eh? Tomas eh, Ergi, pak eh, laguntza buruz? Bo ez dit horrokorki aipatiko, mena uh, jada, baiona suprefetuen aintzinin guntutzen, erraiteko, ez zela normal, ez da baizik euh, euh, data pakatzeko, mena baita e, kopua, eta MAEC, mesura ornamental eta klimatikoiek, laboa ihanitz engaiatu dutzu, biologikoan ebai, eta hor jakin dizugu, uh, setemean, eh enveloppa ez zela aski, eta ez dakit zer eta zer, eta eta la boiek nahi di ebai epe ikuspegi bat eh, jakiti, hafen nula kudeatzen alduzio etxalte bat, jakin gabe eh, azkenin zer nula pakatuk izan den den, eh, zerbitzu hori nula pakatuk izan den, ez, da posibli hola berdizuk absolutuki uh, epe luzeko ikuspegi hori. La, la Europa initza ipatzen dugu, atzo Bruselan ikusi ditugu laborari andana bat ere, estatuen goibilera, estatu buruen goibilera hortan, Europatik, eh, Europako laborantza politika zuen ustez eh, Toma Ergi, kanbiatu behar da, arauak, arauak, harindu behar dira zenbait sindikatu dioten gixan, edo atxiki behar dira diren gixan? hor bai e, bertitzugu hiuen horren aipatzeko. Uh, eh, guk, bon, uh, egia gu sufritu dizugu hor uh, eh, ikusi dugulaik adibidez uh, ekofito, zertifito plan hoi, uh, enfin, zalantzan izarrik zera eta hola. guk eh, pentsatzen dizugu labuantxan eh, etorkizuna pestizida ega bedela, uentako, eh, eta ordin eh, eh, bai, sufritu dizugu, eta geo araudi hoi, nik <clears throat> beti inguruko araudiak haitzinin emanik dutzu, mena, Nik uste dit eh, eta bezik ehaskuntza mundin, oai, tila araudi sanitarioak, abo pesuago eta eta beldurgari edo lotxagari eh, eh, hasle bat entako jakitia bihar behi bat positiboa elkitzen balin bat edo gripavier horrekin kanpokoak kampoko uh, kampokoak uh, barnilate karibartiela uh, arete prefektoral batekin fa, hoiduz ez dakit noreten enuskaz uh, edo Euh, bai, beldur garri duz beti mm. eh, eguneko lanin eta hoi, eh, norma hoiek bai ne, eh, ne ustez mundin eta mugimen du hortan habo hego, Frantzia hego aldeko manifesta laiak zutuzun habo hasliak. Patrik eta Laura, harindu behar dira neurri hoiek, Europako neurri hoiek, batez ere e, pestiziden gaian eta beste? Edo ez? edo atxiki behar dira gaur egun handiren gizan. Pestizider buruz deia, deia eran hauti irratietan, eh, ben, bon, atera bidea behar dira, ben, ni, ni genatia niz, ba, pestizidak ipatzen dielaik, eh, ben, eh, ni, ni eskolduna niz, eskola landibaren biziniz, ben, eskola gure departamentean ere ez dut ustenik eta anitzi biltzen dila, eben, lehen beno biziki gutio eta pestizia da hori dira ipatzen, benan aniz gauza badan eh, pak hori bost sei urtetai agaberritzen dira, benan aldi guziz beti zerbait gehio galdeiten daukute, normak. Hordean, uh, eh, segidan gero hamar segondain burtuko pestizidak, benan beste aniz gauza bada papera gero eta beti paperak gehio eta paper bat, kabable bat saltzen duzu, ardia da behi, zazpi eguntuzu, eben, ah, deklarazionien e-, egiteko, egun ba behante, jehortzen baduzu papera, eben, ah, ah, penalitatea bat dituzu, eta aldi guziz, pak berri guziz, eta uh, normak beti gero eta dira, eta, bon, jendek aski baute. Ez, ez dut begionez ikusten pestiziren uh, eh, araudien giberat egite hori. Bon, bai, gure eh, laborariek, eh, gure inguruko laborariek ez dira baita espada direktuki impactatuak uh, zenta ez dira baita espada baliatuak gure eskualdean. Baina nala ere emaiten du beti produkzio gehiago eta gehioren sensua eta kalitatearen eh, gibelatze bat eta ere gizartearekin ujuntze bat eta hori girohak ez du ez gitu laguntzen eta gero bai eh, eh, erraiteko bai pakak eta papegeria beti gehitzen zauku, beti gauzak behar ditugu guk frogatu, eh, behiazleak behar dituzte uh, urtean ahatxe bat, beti araudiak hola gertatu dira, eh, ebe pakak obligatzen zitu uh, ukaitea produkzionea eh, puntiako bat eh, lehen, lehen dela urte batzu bazen areke bo utxiten duzu eh, pixka bat ez da on zuretako, baina etzen hain kaltegarri ara behi, ba, behi horrek aurten ez du eman atxek, behantu emain etzen hain grabe orain, be pakari lotuak dira, beraz bada presione orain digeiago, beraz denak zaite dute ekografiatu, in alagoiz ikusteko, baina horrek dena presionea da, presionea da, az gainean eta Eh, horrek mintzen du gure lana bai. Europako gaiarekin finitzeko, Merkatu Libre ere hainitza ipatu da, Merkatu Libre lan jerrak, e, eh, eh, emengo laborari konkurrentzia azkarra dutela, ez dakit protekzionismo bat galde egiten da, Carmen Errandonea, behar da mugatu Europatik kanpoko e, moskinak, edo Europa barnean ere hainitza aipatzen da e, denek ez dituzela norma berdinak, Carmen? Eh, ez dakit susen nola erten den, zertaz mintzatu dira ere uh, eh, erreiten duten bezala le konzeptu la souveranete alimentar, baina ez dakit uh, egiten alden uh, eh, gauza denentzat, eh, azteko. Ez ginuke gehonek guen burua ito behar, uh, etxemplu bat, azteko gure partetik hemen bedean, uh, behar denak denak debekatu Europako uh, pusken guzien jartzen frantzian, behar du horretu guk ere gure puska atzuk zenbait aldiz igortzen ditugula eta badira sasoinak gaur aparte eta urte ondaretan gu izan gure bildotsak edo bon, bada gauza honiz, baina ez daki etxusen zer hamerden, baina gauz bat erran behar dena zertaz arrozoinekin. zeur pa, eh, berriz etorriko naiz eh, pestiziden kontuietan, eh, lotxagarri da, nik atxe lotxagarri, pa hori itia, zertaz lan eta bide puskabat bazten egina lan ogen gainean. Gero, hirdesten aldut laborarien kesadura, zuk debekatua ibiltzea produktu batzuk, eta nartean ituak heldu diren bertzea jesumetarik gauza produktuarekin tratatuak. Baina, gero, ez gira gu bakarrik hortan uh, uh, mintzatzeko uh, erordunak hor dira eta ez dakit susen zeheran. Laura? Ha, eh, justu gehitzeko, uh, kanpotik heldu diren produktuen arazoa da bat bai uh, jaiten zuena uh, Uh, baliatzen aldituzte produktu batzuk ez gure eskualetan debekatzen ditugunak, baina da sustut merkeago heldu ditela. Eta hortan da uh, konkurentzia txaja gure mozkinekin. Azkenean, Eh, nahi bada gure mozkinetarik bizi, behar dute mozkinek eh, gure bizi uh, bizi eta gure bizisaria hartu, eta kanpotik aldu dinak merkeago sartzen dilarik, horrek uh, dauko konkurentzia egiten. Barkatu, Laura, eniz, eniz, eniz denentzat azteko zurekin akort, eh? kanpotik helduten gauza guk ez balima dugu dretsurik pozoinatzia gauzak, ez dakit zertako guk behar ditugu utzi, kanpotik sartzea pozoinatuak gure resumarat. Eh? Abai, ah, zurekin bai. Meda... Merkio, merkio gauz bat, ah, baina ez da hortan gelditzen afera, eh? Ez, ez da hortan gelditzen, baina... Artako, eh, artako erratzen dut? Bai, ben, normer buruz, norma badira Europako normak, eta azken urteotan, eta guai pentsu dut gilatinen doela, ono Frantzian behar ginduen ono hobikin beste beno gehio ezagi. Bon, norma badira Europa mailan deia denek behar lukete Europako erresoma guziek berdin errespetatu denak eta kanpotik heldu dienek eben gure normak behar duzte errespetatu ere. Ez da presioen gainean uh, problema. normal, uh, konsumatorak berluzke eben uh, bere mozkinak eosten dituen gauzak eben denak hemen guagaleu kanpotiginak modela berian egin adienak. <clears throat> me beti aipatzen da eksportazioak eta hoiko, eh, azken txifriak dutzu, uste dit, uh, eh, planetako janhaia osua hartzen bali madug, eksportazioak eh, trukatzen tien janhaiak ehuneko hiua duz. Mena ehuneko hiu hoiek die, presioa finkatzen, oentako. Eta hoi, ez duzu posible, hoi duzu merkatu liberalismo, merkatu hoi, horrek dizu kalte hanitxe ekartzen. Gututzu euh, gu betidanik euh, heben produzitzia eta heben jatia eta heben eran nahi duzu. Huyanin, eh, ez, euh, ez, uh, ez dakit paiz edo honi eh, duzu kontent heben norbaitek uh, Britanniako bat baliatzen balin badu uh, hemenko pate, eskoleriko pate batetan, eh, heben jakitia nuntik jiten den, sasoikua, hebenkua, bezain uh, biologikoa edo xanoki uh, produzituk, eta ho hoida uh, etorkizuna, ez da besteik. Bai, be, justuki, ostion, aipatzen ginuen uh, eritasun hori, aipatu delaik uh, duela hilabetezun baitzu, aipatzen zen, ala, beste merkatuak heitsiak zirela, hori problema bat zela, horrela, Carmenzuk erten uh, zinuena, alde batetik ez dugunai saharazi mozkinik, bainan, be, kontengira, italian saltzia atxeak, edo nunda muga hor? Ta, eh, oi erratze dut, eh, oi da, biztan denaz, eh, beti koreatzen gira, bertzaletik edo nahi duzun lekutik, orduan, irdesten dut, eh, kamion bat heldu delaik edo polonit, ez dakitzetako, ez dute xantzi gurekin bainan. Izen humanitik edo bainan, ahazten dugu gure lehen hauzua Espainia dugula, eta Espainirat lehen, lehen, gure bilotsak gehienak igortzerat, edo, ahatziak, biaren kategorikoak, edo, ez dakit, eh, hartan behar dugu zenbait aldiz, ene ustez, eh, gure mintzairari, kasuin, ze, nola presentatzen dugun gure, gure kesadurak, zertaz, uh, ni ez dakit ze pasatuko den, baina agian ez, baina uh, eh, baskoko bildotxak uh, ze eginen du, kasu, ez dakit, uh, kamionak izan dira, Bai, me, uh, adibide hori bete hartzen izik, mena nik euh, departamentian euh, adibidez. Euh, Sortzi uh, mila biztanle, bakotsak uh, bildotx bat jaten bali badu urtoz, gue bildotx jaten titzuge, nahi badugu. Mena zirkitu akantolatu behar dira. Bai, me, bai, me ez dute jaten, mena hoi dizug, lan hortan dizug. Euh, jan, gentiak, ebenko eh gentiak, ebenko eh produktuak euh, berriz uh, jan dezan, fin, bildotxa, galdu euh, dizug, bai, jantxa, bildotxa, fin, nik ez, mena, hanitxek galdu di, e, bildotxa enjatia, mena, fite arrajiten halduz, eh? Bai, baina ez duzu obliazten aldien dia. Ez duzu obliazten aldien dia. Prefosta, prefosta, mena, hasi behar da, nun baite. Enien, enien uh, hori aipatzekoa egun, benen uh, hori txempleo aguna da. Eben, COVID denboran, eben, denak etxetan ziren, denak uh, etxen, zerrateak, bestan dena. Eta uh, asuri uh, eh, pasko hurantzena izen, inket ginen asuri merkatea indako ordean. Eta ezagri dugu drive delako bat, to, lekian, hengo asurien txaltzeko eben, uh, ingurian. Bizpailu hastez, hiru mila asuri, Saldu ditu, tokian berian, jendeak etxentzien, eusi dute, benan, egun, bizpairu urtein burian, eben neorek ez du gehiago eusi nahi. Ordean, uh, erten duzulaik, erten duzulaik, berian badela lekia, eben uh, jendia, guai, ateatzen da, masin eta joiten, eta berriz, eh, berriz lehen bezala eusten ditu, eben, merkio dien gauzak, besti, nun nahi tigin gauzak. Ko, kontsumitzalea presio merkeagoa delako? presiua alta ordian ere presiua ben, uh, uh bedazen uh, hemengo asuriak ordian 2008an uh, alegun presio berberian hatzen duzu eta uh, buserietan edo maginetan benan eh, ben, uh, numeitigin asuriak eosten duzte edo beste bozkinak eta gu obliatiak gira gure asurien Espainiat edo orzeat. <coughs> sainatu dira, lehentasunak jendetan sainatu dira, bizi moldea sainatu da, jendia bera sainatu da zena izu guk egitea. Gaur, o, o, o, momentuan hasteko, hola da, ez dakit, behar bat berretzetoriko gira, behar bat bizi molde, lengo misi, molde pixka, behar bat jana gainean, agian, agian, baina oi, ez guk manatzen gaur. Laura? Usaiak hola dira, baina behar ikusi eh, ze behar eta laborarian zatere. E, eh, orain arte, ban bai, eh, behiak igortzen ditugu, eksportaziokoak obekio ordainduak dira, eta azkenean laborariak hori behar du, ordain bat baina ala ala pentsatzen dut denen abantailan dela behiz eh, ikustea sektore hori eta ahal bezen bat behize eh, urbilaraztea uh, zenta gero ikusten dugu dugun sistema den bezala da kontsumitzaile bon, eh, noren arazoa den susen, baina hasteko laboraria azkenean biziki fragila gira sistema hortan eta izan da dira emasabe bezalako eritasun bat aurten sartu da dena blokatzen dauku eta guk dugu pairatzen, baina berdin da e, eh, tuberkulozain testarekin eta horiek dira gauza biziki pizuak etxalden zat, gogorrak jasaiteko eta horiek dira eksportazioan buruzkoak eginak dituna. Bez, eh, eh, behar da, egu, ez da bapatean, ez da egunetik biaramura aldatzen den gauza bat, baina ala ere uh, eh, behiz pentsatzia uh, eh, produksiona urbiltzia eta dena, eh, lehenik laborarian aldeko zerbait da. Ez da normala, uh, eh, obeki indiak izaitia gauzak uh, eksportatzea ez du eta gufragila jila gira beste puntu batzuetan ohengatik. Eh, gobernuak deliberatu du legian zertzea elikadura buru jabetza edo soberanite alimente hori. Zer nahi du horrek? Legian zertzeak zer balio ekartzen du eguneroko laborariari eh, elikadura buru horrek? Toma si paraparkae hola euh, oh zintzuki mintzatzeko eman eh, eh, eman dezan definizio bat egiazko definizio bat zer den nula neuritzen den nula kalkulatzen den uh, hitzoren gibelin uh, ba, ba dizugu guai horren gibelin gaiza engaiamentu guti segure ene ustez, male Tokian, tokiko mozkinean jatia, menan bos minuta badu, gauza hori aipatzen dula, konsumatera ez du gumanatuko, bere autoa berak egiten du, eta mentuaz problemaik handiena da frantzian, eben, eta e, ez dutela, e, alokariak mentuaz eben, handio balire, e, balu sosa, eben, menturaz, eben, kasuin lezake, edo hobiki e, dian lezake, eta tokiko mozkinak, benen, eniz seu jaleike, karmenek errandu, du, eben, maliuski, eben, diendek eh, lehentasunak emeiten duzte beste gauza atzuk, eben, aski usuz soitiak harriketan, eh, eh, nola besti dien, ze portable usten, bon, lehentasuna ez da gehio janaria, eben, huaiko mendian. Enetako hasteko, eh, konzeptu suberanete alimentaren raitu bezala, eh, hasteko erakustiat ematen zuten, hiru puntu principalenak, alde batetik sozialak, baina oi, osasuna, biztan dena zen, gauza, gauza importanta, eh, osasuna, gaurko eunean, lehen hori baina gaur eta gehiago, eh, ingurumenak, baina ingurumenak laborariak gira, eh, eh astion eginen eh, ez gira berritzetoriko, baina gue pestizidak edo ez, baina eh, usatuak gira, eh, gure ingurumenen kasumaten, azteko, hemen, azteko, ez dut uste eh, eskualerian eta departamentuan ingurumenen penitzeko badugun, Eta gero, neetako puntui prentsipalena, azteko ekonomikoa, eta ekonomikoa zer da laborarien diru sagera bat bizitzeko normalki eta fini. Baina, oi, aixe da mintzatzea, baina <laughs> itzulikatzea, astean lagurak laurak erraten zimez dela, ez, ez ditugu bihunez eginen. Laura, Hori ere ez da biegun <laughs> zaldatuko, baina eh, mo, idatzi dute nik uste uh, eh, mentukaz funts gauza bat da, me ala ere jaiten da bon, kontsumitzaileak badakigu beste zerbait kontsumitzen du janari arez gain, ba, ala eke bada frutaz handi bat ekoizlea eta kontsumitzailearen artean, eta bitartikariek eh, Eh, bai hartzen dutela marraz, eta azkenean guk ez dugu askiunkitzen, eta kontsumitzaila kario pagatzen du, bien artean bada laike transparentzia arazo bat eta noradoa dirua, eta nik uste diruarekin bezala bada fruta handi bat, eta bez kontsumitzailea galdua da eh, erosten duen gauza, nahi dara, eh, galtzen dute, eta hortan uh, eh, bebien desabantailetan da. Justuki, eh, bitartekariak aipatu dituzu, eh, goizuntan mobilizazio batzu antolatu ditu FDSOak, eh, Baionan edo Azparnen, eh, adibidez, supermerkatuen sartzen blokatzeko. Patrik Etxegarai, eh, be supermerkatuek ze irresponsabilitate dute eh, gaur egunko krisi hortan, ez dakit marja hori da gehiegi handiegi? Niak horniz laborarekin, zer nahi guk ez du sosik egiten, konsumatorak kariopatzen dutu, eta artian ebean eh, eh, badida transformatorak edo industrielak, gure esniak edo gure hagiak eh, transformatzen dutenak, eta gero masina handi horiek. Ordean zer nahi saz ebean hori dute ez zoin edo biek, menan zer nahi hori dute, ordean lalua egalim aipatzen dute, bon, lehenik ezak egalim haketzuen zuen deuzei karri, hunek, bon, uh, azken urteotan, kootxia emendatu du, uh, eh, gue emendatu ez aski, bazka, gure goztuak biziki uh, emendatu iti da, egalim hori, ben, berda, ben, guai, erten dute, aplikaziko ustela, kontrolatuko ustela, guk ez du eskia, guk ez du guk ez du deuz eta mazina horiek, zure galderari emiteko, oai aitzina, hemen gaindi zeurik, eben haintzu mazina horiek denek badute kantion bat, tokiko mozkinekin, kontratuak bauzte hemengo laborariekin, haba, biztaena hori eben untxa egiteko, eben uh, egiteko, dener, bena gero, eben uh, eh, marginain hiruetak biak eben beste produksioneatzu dira, eta badira, eben uh, gehiengoa heldu da, ez Europatik, benak, er, kanpotik, mundutik, urunetik, normali gabe, eta hori eh, hori ez da honak ala. Itzuligo gira pixka bat eh, astetako mobilizazio horietat, eh, Carmen Ejandonea, zuretako ez dakit mobilizazio horiek, historikoak izan dira, alere? historikoak, eh, ez dakit ezautzen eh, zuen susenen historikoa, baina, bon, izan dira olakoak ere, eh, boi dela mogos bat urte, baina gauz bat eran eh, nahi nina, azteko gizon bati, dena, ebistan naz eskerak, baina gizon bati, ez dut bate hautzen, baina ikusiut bertzek bezala telebistan, Jeron Baila, <laughs> hiun batez urare atea da behetxetik, eta bon, be alahema izan da eskerrakari, baina gero biztan denaz, e, elkartasun edera piztea zidu laborarien tartean, eta biba, biba, biba, zinez, biba, bon, eh, gero eh, alden bezala indituko denak, eh, baina, bon, e, zinez, e, bihotza berotzen zaitu, ikusten duzule, gau inbertze jendea teia, frantzi guzian izango eskualdean, izan bertze eskualdetan, eta istripua, niarrez ikusten ditutzule jendeak, zertaz, behen ideia, Rengizia eta ilatzia eta ez zuzte utzi, bon, hola da. Ola pastu da bainan. Ez, zinaz gauza edera bai. Eh, ba, badakigu gaur, bihar berriz berbali madu atea, ateako gehila. Eta horri beharko du gubernuak asuin, horri. Zindako ere, Laura, izan da momentu importantea, astapenean eh, be, FDSoak zuen eh, lehen blokaja muntatu, ziek ere juntatu ziste, izan da momentu importante bat? Bai, momentu uh, potolo badarek, guai gertatzen den eh, hori, uh, eh, jende ateratzen da, jendea kesu eta jaiten du, ara, orain nahi dugu gure lanetik bizi, eta orain beharko da, behar, nik uste ez da oh, bere ala bukatuko zen, eta ez dut ikusten nola kalmatzen alden giro hau eh, emaiten, mementoko zasteko emaiten duten arekin, baina beharko da eh, segitu uh, giro lortu arte gauza bat, ara, gure uh, erreboniak buruzko gauza bat. Alere, ere, azerre horiek aspaldikoa dire, ez dira atzo goizekoak. Zendako orain pindar hori piztu da, Toma? Ez dakit, zomaitek errandie gile jurnek bezala, ziela, esantzaen eh, edo gazualaen eh, presioa. Me hoi da aspaldiko keska. Nik eh, ikusten dit, puntu baikor bat, dela ez bai horiek plazat emanik plaza temanik izan tila. Hoi interesgarri duzuz eta hoi hartino oro gordeik egiten zuzun eta hor segure habu hobeki, heltu bat, hobek ikusten dizugu zer agitzen den guk biologikoan adibidez, hor salatu eh, xalatu dizugu aspalditik eh, supermerkatien eh, egin moldia, fein marja handi-handiek hartzen zien produktu biologikoak, eta hor ikusi delaik marja habo egiten altiela beste lehen presioko produktuekin, be produktu biologikoak uh, kanpoatu di supermerkatutik eta beste produktu ezai. Eta hoi, Oui, duzu plazan euh, laboyen horiek, revenu guk salatzen dizugu bai euh, ingu euh, edo euh, nula eran agroekologian chartu dien euh, bastertuk edo ez untsa pakatuk hoi oro plazan duzu eta espeantxa dizugu hortaik zerbait uh, ala, euh, argia, argiago bat uh, elkiko dela. Justuki, bi astez laborantza foko mediatiko osoan izan da egun bai eta bihar ere, uh, horrek ze erakusten du badela kontzientzia bat, edo uh, ze pasatu da mementu hontan edabide guziek hortan fokoa jartzeko, Patrik? Bon, euh, Ako nizto marekin, zan eixaz egintzatzu egin dituguk eta FNZ mailanta gaztean gazte txendikatak, ebean dila bila ite edo, frantzia guzian eta panuak itzuliduzte eta bon, abertimendu bat zen, benan noga ipatu du, argunguti kasetaliek, gobernamendia seo gure irindu, Hoai, eben, uh, moimendu hori izan da, eta, bon, deia erana da hemen, menan ez eta eskolerien bakarrik, departamentian, regione malia, frantzia hausian, europa hausian, zer nahi izaz, eben, alemania maziren, belgikan, otrisan, hoai italian badida, moimendiak, espanian, ordean, bon, zer nahi izaz, ez dutegi jo gordatzen al ere, enan, eh, eh, bon, gauza horiek egin ditu, sendikat guziak atea dira, zomeit goizo bestia behantu, denak atea dira, ordean denek aipatu dute, nahori enetako hopastu dinak, abertidmendu bat da, bakarrik ono, ez palimaditu konkretuki repostiak, eben, eh, Frantzia mailan, ilaiteuntan untan, eta Europa mailan, eben, eh, ez ditu, eben, eh, Europako boskak aitzin, egiten aldu, biziki gehio, eta denek elgarrekin, eta uh, Frantzian ben, uh, udan edo badira Jeux Olympik, batiak Macronek sustut eh, ben, nahi ditu erreusitu, benan guk espalima ditu errepostiak, eben eh, mentuaz denak elgarrekin, eben egiten aldu otoruta, eben uh, joiten algira ba, biarritzeat, uh, paueat joazi denak lokatzen alditu, Frantzia ausia eta ordean menturaz ono fitiuk ukain ditu errepostiak Ez gobernuak gordetzen zuen edo itxuarena egiten zuenez, baina hasteko edo edo utzi dituela blokazak iten. Ez dugu hainitz ah, ikusi egipresiorik eh, edo utziak izan dira. Gobernua beldurrote zean, laborarien beldurrote zean. Zer nahi izaz gu gehan nahi dien, deuze etzela hautsi behar, inalaguti hautsi, jendeak etzela atakatu behar, eta bon, ah, Inala ontsapastu dira, bon, geho, hirriskia bada, holako mehimendu atzu iten dituzulaik, bada beti iriskia, male uski eben, amala batzu eben, zendu dira argisa eskoldean, eta geho beste geniatekoak, bon, izan dira funditze zonbait, benan, bon, gauza guti hau eta kolpatuta eta jende, bon, hola. ez da sobera izan. Ez te da arriskutsua aparra goian denean ustea, eta gero berriro aparrori altzatzea biziki komplikatua da, ez? edo ez konfiantza duzu berriro espaldima dira betetzen gobernuaren e, eh, e, eh, erranoie berriro piztuko tedea? Bo, mena, ukanen ditu errepostiak, bo, aniz jende atea da, ai, azken egun hotan, biztan dena, aniz eh, laborari sekula etzien izanak manifestatzen ere. Aniz bazen, eh, ez dira sindikatean, niune, bat ez, niune, lehen aldi eindakoat dira, na gu, eta niene partetik, badu, eben, hoi urtez goiti, gu egun guziz aigida borroka, eta ez beti behatiak, eta hor badugu sustengia, guai gu ere, azkarro izanen gira, guai, aste lehenian joen gilei prefetare mintzatzea, talaike, eben, ono, badugu, eben, indar handioa, diendiak, jendeak guegi iletik dira, laborariek segituko gituztela, behar balimada. Tomas Ergil, euh, mobilizazio horiek buruz? <clears throat> Fainik ez euh, dit, uh, egiteko euh, baizik nik zinez maitatu dit uh, hor mauleko hiltigiantako antolatuk izan den mukimentia, bon, amini bat uh, kresatuk, ala gaizak uh, hor uh, be, berriz erraiten dit plazat e, manik izan tutzu, eta uste dit uh, laboai, uh, sensibilitate laboaiok uh, biltutiela, guk ebai egin, euh, egin dizugu zenta hiltegia biologikoan zertifikatuk da eta behar dizugu absolutoki zertifikazio hoi uh, begiatu euh, maulen, eta ordin uh, hoek uh, bilduk, eta du sal, aitzinamentia sal egin duzu, la prefetuatik. Nik ustutana da, haipatzen eh, zuen aparra apaldu, aparra eh, me Hor, atera dena mobilizazio horrekin, eta hortan dut berezia atxe baiten da horoko jadela. Gana dut, ez da pundu bat edo beste pundu baten arazoa. Da, aspertia gira horoko Eta hori da atera. Eta hori zen azkenan uh, lotzen gituena laborariek uh, Eh, laborari guztiak da oroko hori eta heldu da orain ere zenta azken urteak zailak izan dira klimaari eh, klima ari daldatzen ez da gure alde eta azkenan parean ditugun erantzunak dira poroskak, baina eta gaizki emanak. Hor dugu uh, ez hori eta biziki pizua izan da, barnean sartzea eta biziki gaizki pasada naiz eta jende atzuko kanduten, baina orokorki badakigu etzela zuzena eta papereria zen igorri, igorri piezak eta gero ikusiko dugu zer ukanen duzien, biziki pizua zen eta beldur da orain olakoak izaitea, ema bat bada, berri, eh, ba, mm, eritasun berri bat bada, beraz, eh, hor ez dakigun hola zer da berri ze paperak igorri beharko dira, eta ara, horrek du ahangura guzia gaindiarazten, eta hortako orain azkenean iduritzen zaut, aipatzen ditugula puntu zehatzagoak, aspertuak dira, ez, primak ukaiten ditugu, behar ditugu, baina nahi dugu sari bat. Iltegia konkretua da, gure tresna da, hemen berian da, bagoaz denak. Eta, ala, uh, eh, krisia gara jortan, hori dugu lotu behar, eh, susen, ara, segitu eiten, eh, mena, behar dugu... Uh, Behar dugu segitu, hiltegiarena, adibidean bat da, mesa honi zatsemanen ditugula, beste batzuz, eta hor, oroko jada, aspertzia gira. Baina gazin bada besteat, hiltegi horiek beharrezko dira, eta hiltegi horiek denek elgarrekin behar ditu atxiki, ben beharrezkoa bitira, zer nahi izaz eskolerian. Carmen Ejandonea, eh, ez dakit mobilizazio horiek, segida bat ikusten duzu, posible da? Huaikoan ah, <laughs> eh, eh, e, e, ez dira ernatzen, ababai, ah, e, behar balen biziko izainaiz berriz ateratzeko, eh? zertaz mobilizazioa gauz bata, baina nola tratatutuzten gure laborariak azken bi honetan, ez da, oi, ez da onartzen ala. Ez da laborariak e, zaintzapenean ematea, fitxik ez dute egin, fitxik ez dute egin, eh, dretxo bat da, eh, frantzian, eh, eh manifestatzia, izan dira istripu batzuk frantzian, Uh, imigrazio kontu uh, legez uh, sainatu direlarik, bazte Rusiak seatu dituzte gauaz, eta ez dute fitxik eh, eta gu, guelana, guelana, eh? guelana zmintzatzeko, erak, maiteko emaiteko ze, ze, miserien, ah, miseria bada, eh? laborantzetxetan, eh? ez da pentsatu behar, eh? badu behar dela mohortzurte inin frantziko itzulia, Ez dugu pentsatzen ale, eh. behar ba gu pleniga, eta dretxo dugu eh, e, plenitzia baina, bada bazterretan eh, plenitzekoa, eta nola tratatutuzten, ze gauzia, gauzia, Eh, zaintzapenean, zetako, zein dute. Patrikek ejan duen bezala, bon, behar ba, badira bazter batzuk zikindu direnak, bon, behar ba laburantzetxe batzuk garbiso die orai, eh? zena izunik erratzea baina, ez da normal, hoi ez dut gubernua, gubernuaren komportamenduan etako ez da, ez da izan, zinez, eh? zinez. Ez da normal prefetatek uh, eh, uh, eh, ordea emaitea departamentutik laborariak kanporatzeat, ez, ez da normal. Patrik, zuretako zer uh, izanen da segida? Habe segida, egan hau, guz, egan aizaz, astelenean prefetain ikustea joan gira, eta behar, konkretuki, bazien, aniz gauza, le, ian ostielatxean, etzien aipatuia, ben, eh, lehen ministroak ez du aipatu instalazionia, transmisionia, erretretak, deuze, atzo, denak aipatu duzte, behar da ikusi, konkretuki, zerbait ateako denez, ala, ben, poruska atzuki neon beharko duenez berriz, ez dakit, zer nahizaz, bai eh, behar ditu, ben, eh, konkretuki, behar du ikusi, zer ezariko duten, eta gero, gero ondorioak ikusiko, egunean egunean. Mobilizazionek eh, izanen du eraginik, hilduen urteko autoeskunde sindikalen bostetan, laborantzako sindikatuen bostetan, edo ez? Bai, Mementoko, ari gira, oaiko krisiaren begiratzen, eta atse dut polita dela, hori diendea zoen bat mugitu den, eta behaz, e, ebe behaz, ari gira ikusten, eh, egunen egun, nora buruz, nahi, zen nahi den, Eh, erakutsi gaizki denik, eta or, giro hortan gira, or, hain mugitzen da, bakotsak baditu bere ideiak eh, gaiteko eh, hori behar da egin, hori egin behar da, hau ez da ongi, eta zinez giro hortan gira, behaz pentsatzen eta uste dut iraunen doraz, eta initz ideia bada ateratzen dena <laughs> zer gaizki doan, eta dena, eta pentsatzen iraunen duela horrek irabete batzuz beden. Eldu den uh, urtean ala Departamentu de Kolaborantzen Gabararen uh, haute eskundeak, baina hori baino lehen, istantian ere Europako haute dira. Hortaz, zerbait igurikatu behar da, zuretako, Tomas? Habe... Mm, Keska? Keska? Keska? <laughs> Ba, Dik, uh, eh, ez dizug iso beha politika egiten, fean guk eh, beti aspaldiko mendu hortan eh, Europatik jintzintuzun adibidez uh, um, mm, uh, gaiz asumait uh, interesgarri eta hor, euh, bo, bah, uh, bortitzen duzu klima politikoa, fein, hor, euh, euh, dagun haute eskundetan segurazki, hala, hmm. mini bat bortitzago izan entutzu haute eskundik eta, hmm, eta debateak, eta guk, uh, voilà, albalin baginen, uh, eta habo Europa huianago izan dadin, gue, ba, ba, euh, lurralde bakotsai lotuk eta euh, ez oro Bruselan edo Strasburen jabakik, euh, mena bai uh, da subsidiarite edo ez dakit erraiten enuskaz, mena subsidiarite hoi amini bat lantu guetako heben eskalirientako eta hola interesgarri itaike bai. Europa behar da? <laughs> <laughs> ez, ez da ez, ez dizera postena zer da Europa, nula antolatuk den zer, den nahi dugun Europa, ez da Europa ez da deuge, da baizik eh, jakuntza politiko eta, eta ekonomiko bat. Hala, ebe, baginuke ono ertekoik bi orduz, baina hortan eh, geldituko gira, ikusiko ondoko asteetan eta hilabeteetan nola segituko duten eh, mobilizazio horiek eta hauteskunde horiek, ebe, milesker eh, zier, Milesker. Milesker. ¡Ya! ¡Ya!